Здавалося, довкола столу наростає крига, і щоб розбити її, дівчата почали просити розкажіть про війну. Василю Васильовичу, розкажіть щось про фронт, мовила Рита і втягла голову в плечі, злякалась своєї сміливості. На справжній війні я був дуже мало на початку 43-го мене в першому ж бою поранило, і аж до 44-го валявся по госпіталях. А тоді охороняв склади. А, розчаровано протягла клава. Ірині чи не найбільше подобалася у своєму чоловікові правдивість, якась дивовижна правдивість, що межувала із прощенством інший би на його місці. Про ту війну не розказував сто кіп. І розказують, хто може перевірити. Але сьогодні це чомусь не сподобалося їй. Міг би розповісти хоч щось про відступ, і, немов відчуваючи ніяковість дружини та усі примовкли, він заговорив знову. А голодувати довелося в 41-му, коли відступали. О, про відступ. Це дуже цікаво, вже мновіше, сказала Рита. Теж нічого особливого, зауважив Василь Васильович. Я на початку війни служив в обслузі аеродрому. Погано обслуговували, буркнув Рубан. Ми тих літаків майже не бачили. Не перебивай, попросила Клава. Розказуйте Василю Васильовичу. Тищенко почав розказувати, як він служив у обслузі аеродрому, як піднімалися і часом не верталися літаки. Згадав льотчика Аса Владимирова, бій котрого з двома німецькими месерами спостерігав на власні очі а тоді розповів, як літаки полетіли, а вони попали в оточення і відступали по німецьких тилах. Ішли паралельно шосе, щоб не збитися, бо по шляху перла німецька техніка, а вони ховалися по лісах та байраках. І от в їхній групі з'явилися заводії які стали вимагати від усіх вийти на шосе і здатися. Тоді Василь Васильович підказав техніку капітану, котрий вже тільки формально командував загоном, хитрий план. Капітан послухався, і коли частина підійшла до річки, зупинив загін і дав команду купатися. Коли всі полізли у воду, Василь Васильович з капітаном зібрали всю зброю і замкнули у величезний сейф, який возили на одній з машин. А потім вишикували загін і судили за водіїв. Сейф довелося залишити. Документи спалили. До фронту добувалися півтора місяця лісами, болотами. Обносилися, хвороби нас косили. Він помовчав, задумався, полинув у спогад, який навіть чого завітав до нього в ту мить. Пам'ятаю один вечір. Ішли ми дозором і наткнулися в житті на ворожий заслон, залягли. Коники сюрчать. Вечір теплий і якийсь, мов колиска. Сусід зліва став колосся виминати в долоню і не доніс зерна до рота заснув, бо ж земля, як черінь. І всі позасинали. Я теж бачу, що мені світ туманіє. Голова сама хилиться в сон, заходився себе щипати. Німці пострілюють, кулі десь верхом свистять.